Allahu Teala fi kitabihil mübin Bismillahirrahmanirrahim Velillahil esmaul husna fed'uhu biha Sadakallahu aleyhi ve kâle nebiyyuna Muhammedun Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme teslimen kesira inne lillahi tis'aten ve tis'in esmen men ahsaha dehalel cennet Allahümme inna nuhsi esma'ekel hüsna kema allemena resulüke fe edhilnel cennete ma'ahu bi gayri sevki azabin ve ikabin ve hisab bi lütfüke ve keremike ya Allah yahu ya Rahmanu ya Rahim ya Melikü ya Kuddüs ya Selam ya Mü'mini ya Müheymini ya Azizü ya Cebbar ya Mütekebbir ya Haliku ya Bari'u ya Musavvir ya Gaffaru, Ya Kahharu, Ya Vehhabu, Ya Razzaku, Ya Fettah, Ya Alimu, Ya Kabidu, Ya Basıtu, Ya Hafidu, Ya Rafi'u, Ya Muizu, Ya Müdillu, Ya Semi'u, Ya Basir, Ya Hakemu, Ya Adlu, Ya Latifu, Ya Habiru, Ya Halim, Ya Azim, Ya Gafur, Ya Şekür, Ya Ali, Ya Kebir, Ya Hafiz, Ya Mukid, Ya Hasib, Ya Celil, Ya Kerim, Ya Rakib, Ya Mücib, Ya Vasi, Ya Hakim, ya Vedudu, Ya Mecidu, Ya Baisu, Ya Şehidu, Ya Hakku, Ya Vekilu, Ya Kaviyu, Ya Metin, Ya Veliyu Ya Hamidu, Ya Muhsi, Ya Mübde'u, Ya Mu'idu, Ya Muhyi, Ya Mümitu, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya Vacidu, Ya Macidu, Ya Vahidu, Ya Ehadu, Ya Samedu, Ya Kadiru, Ya Muktediru, Ya Mukaddimu, Ya Muakhir, Ya Evvelu, Ya Ahiru, Ya Zahiru, Ya Batını, Ya Vali, Ya Müteali. Ya berru ya tevvabu ya mün'im ya muntakimu ya afullu ya rauf ya malikel mülki ya zel celali vel ikram Ya Rabbu ya muksitu ya cami'u ya Ganiyu, ya muvni ya mu'ti ya mani'u ya darru ya nafi' ya nuru ya hadi ya bedi'u ya baki ya varisu ya reşidu ya saburu ya sadıku ya settar Celle celalüke ve amme nevalüke ve la ilahe gayruk. Ya men takaddeset anil eşbahi zatuhu ve tenezzehet an müşabehetil emsali sıfatuh ve ya men dellet ala vahdaniyeti ayatuhu ve şehidet bi rububiyetihi masnuatuh vahidul la min killetin ve vacibül vücudi la min illeh ya men huve bil birri marufun ve bil ihsani mevsuf, marufun bila gayetin ve mevsufun bila nihaye, evvelun kadimun bil iktida ve ahirun kerimun rahimun bil entiha ve külle şeyir rahmeten ve ilma ve gafere zünubel müznibine vel asine keremen ve lütfen ve hilma ya halim ya Halim, Ya Halim, Ya men leyse kemislihi şey'ü ve huve semi'ül basir. İğfir lena ma mada min zunubina ve asımna fîmâ bakiye min amalina minel isyan verzukna amalen saliheten zakiyeten terda biha anna ve tüb aleyna ya erhamer rahimin ya tevvabu ya mu'in Allahümme lekel hamdu küllühü ve lekel şükrü küllühü ve lekel mülkü küllühü ve biyedikel hayru küllühü Nes'elkallahümme minel hayri küllihi ve neuzu bike minel şerri küllihi lekel hamdu inneke ala külli şeyin kadir ve bil icabeti cedir.